Mwegesa esura ya kabiri. Nkatekereza amutima nti mbwenu leba shemererwa manye amashemererwa kiki kyonka lebire mbona okwo namashemererwa nagobusha nkabona okwo ensheko libairaru mara okwo amashemererwa tigagasha kantu nkatawa amani naiga okwo nakunywa amarwa nkashemererwa maranka ikara ndi mufera kionka ebi nimbikoza magezi ndemwe mbone ebyabantu bali kuragirwa kukora omunsi omuburura bwabo obugufi nkakora ebyamani nayombeka maju nabyara nemizabibu nkalima ebustani nabyaramu emiti yebiraba eyabulingeli nalima ebitunga byokutaamu amaizi gwo kuyitirira emiti egyo kekura nkagura abairu nabazana kandi nkabanyi nao nabairu abazalirwe omwange ngire amayo gaango muno gente nagentama kushaga omukama wena wena ayanyebembeire omuli Yerusalemu kwako na kukumba efeza nezaabu naitunga lyabakama nemikoa nagira abaoyi abashaija nabakazi n'enshoreke zingi byona ebyabantu benda kityo nkakira abakama bona abanyebembeire omuli Yerusalemu kwako amagezi gange nkaikaranago ebyanshemereraga amaisho nabiyigaga ebirungi nabyendaga kuba ebyo nakoraga bikagoshoka byanshemereraga aga gabaga magoba gemirimo yange Aho ntekereza byona ebyo nakozire n'amani agona taireo kubikora leba byona busha mara kusamani kandi omunsi ekyo kuitanira tikibamu kitonyega na ndeba obumanyi obutamanya nobufera kuba omuntu omusika womkama yakukoraki shana ebyo musikisawe yasigira akozire anyuma mbona okwo obumanyi bukira obufera nkokwo omushana gukira omwirima omumanyi aina maisho omumutwegwe kyonka omufera agendera omumwirima noro kirikityo nkabona bona okwo endekerero yabo eli emo nirona tekerezenti ebigwera omufera nanye kwako biringwera kubao nturamba mumanyi muno ntyo mbona okonobo bushasi manyasi omumanyi no mufera kumwe taliyo alijukwa biro byona kuba omumakiro agalija bona baliba bayebekire ira okwo omumanyi afa ni kuono mufera afa Aho ntamwa oburora kuba ebiri kukorwa omunsi bikantama okuba byona busha mara kusamani emirimo yange yona iyo nakozire omunsi nkagitamwa uruwo kubanka bona uko ndagirwe kugisigira omusika wange isinowa alikumanyanka aliba mumanyi anga mufera kionkani we aligerera byona ebyo najwerere mpita omunsi ninkoza obumanyi ekinakyo nibusha kityo nkefuya naye tuza arwe mirimo yange yona iyo nakozire omunsi okubarundi omuntu akurana obumanyi namagezi nobubuya ogona ejja kusigaho byona biribwe omuntu atabiyendekeere ekina kyoni busha marakibi muno ebyo omuntu akora byona akatwazikira omunsi bimugasiraki okuba ebirobye byona bijuire obushasi mara emirimo ye mwaga nangune ekiro omutwegwe tiguumura ekinakyo nibusha taliwo kishemerera muntu kushaga okulya n'okunywa n'okushemererwa ebyakoleere ekinakyo okona kiboine omubushobora bwa ruwanga enshonga katali wenene noa ayakulya anga kugira ekyo yashemererwa okuba omuntu ashemereza ruwanga amutunga obumanyi na magezi nebyera kyonka omfakale amuleka akuma akuma ebintu abituma kuija kubia amushemereza ekinakyo nibusha mara kusa amani